Նման արհության հակասությունը տարածվելով համակել էր ողջ զինվորներին, բաժանելով նրանց երկու հակառակորդ խմբերի։ Հարաբերությունները, շարունակում է Սարուխենյանը, ընկերների մեջ հետսեթե ավելի սրվում էին եւ կողմեր դառնում արշավանքականներ եւ հակարշավանքականներ կամ նիկոլ դումանականներ եւ կամ երվանդականներ վարտանականներ դրությունը լրջանում էր բայց ուրախալին այն էր որ խելահաս կարող ընկերներ շատ ունեին զինվորների մեջ։ Նրանք կարողանում էին կանխել եւ սուր հարաբերությունները մեղմել։ Անորոշ եւ լարված իրավիճակը շարունակվել է ամիսներ։ Կողմերի յուրաքանչյուրն աշխատել է կենսագործել իր տեսակետը եւ շատացնել կողմնակիցների թիվը։ Տաճկահայերը գրում է Հոյդա վրեժի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Սամսոնը։ Երվանդական էին եւ սիրում էին նրան իր մեղմ ու ընկերական բնավորության համար։ Իսկ Դումանին չէին սիրում, որովհետև նա խիստ ու կարկասեր մարդ էր։ Արշավանքի կազմակերպան հարցում եղած տարաձայնությունները բարձելու եւ նրանց միջև համերաշխություն հաստատելու նպատակով հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոն Սալմաստի շրջանի գործողում Հարություն Շահրիկյանին Շահրիկյանը հասնելուն պես արագ եւ կտրուկ կերպով խնդիր դրավ սեղանի վրա։ Նա պահանջեց կորցադրել ընդհանուր ժողովի որոշումը եւ դրա համար որոշ ժամանակ տվեց։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը ղեկավարվելով բյուրոյի հանձնարարությամբ եւ Թիֆլիսում կայացած ռայոնական ժողովի որոշմամբ սկզբունքորեն պաշտպանում է դումանի տեսակետը։ Արշավանքը պետք է անպայմանորեն տեղի ունենար սակայն մի քանի օր անց կայացնում է հրամանատարի ընդրության տարօրինակ որոշում։ Երկիր մեկնելու բուրըն ցանկությամբ համակված մի խումբ մարտիկների այնուամենայնիվ հաջողվում է հաղթահարել արշավանքի գազམ་ակերպիչների դիմադրությունը եւ մարտական խումբ կազմած մեկնել վան։ Վազգենի գլխավորած 12 ֆիդայիններից բաղկացած խմբի կազմում էին Անդրանիկն ու նշանավոր Գուրգենը Բաղդասար Մալյան։ Դումանն իհարկե ուզում էր, որ նրանք մնային եւ մասնակցեին արշավանքին, բայց խմբի անդամների երկիր մեկնելու համոզմունքն ու ցանկությունն այնքան բուրն էր ու անսասան, որ ստիպված էր համակերպվել այդ իրողությանը եւ գալ ու ճանապարել դեպի մարտադաշտ մեկնող զինակիցներին։ Վերհիշելով իր համար այդ անմոռանալի եւ հիշարժան պահը, Արամայիսը գրում է. Վերջին րոպեին նա կանգնեց մեր առաջ, նայեց մեզ մի անմեկնելի փաղակշող հայացքով, ապա ղեկավարող խոսքեր ուղղելով խորհուրդներ տվավ, եւ երբ ձայնը մատնեց նրա հոգեկան դրությունը, որ այնքան վարպետորեն միշտ ծածկել գիտեր, մտեցավ մեզ եւ համբուրեց բոլորիս մեկ-մեկ ու ճանապարհ ընկանք տանելով մեզ հետ Նիկոլի Ոքին։ Ոքին, որ կարծես համբույրի հետ առատորեն մցրեց մեր սիրտը։ Ճիշտ է, հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացի միջնորդությամբ լուծվում է ամենակարևոր հարցը։ Բայց պայքարը դումանականների եւ երվանդականների միջև դրանով չի ավարտվում։ Դերևս լուծված չէր մի կարևոր հարց եւս՝ ում պետք է ընդրեին արշավանքի հրամանատար։ Պայքարը նրանց միջև այն աստիճան է լարվում, որ հոյիդա վրեժի կենտրոնական կոմիտեն պահանջում է դումանից, որպեսի նա հեռանա կոմիտեի անդամությունից։ Տեղիք տալով մեծամասնության ճնշմանը նա ստիված դիմում է զիջողության, բայց հեռանալիս հայտարարում։ Ես զիջում եմ ձեր պահանջին ու հեռանում, բայց արշավանքն այն պայման պետք է կազմակերպել, քանի որ դա ընդհանուր ժողովի որոշումն է։ Եթե դուք չանեք, ես ինքս անհատապես կգամ եւ որքան էլ քիչ մարդ հետևին ինձ, ես կիրագործեմ ընդհանուր ժողովի որոշումը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Թավրիզի կենտրոնական կոմիտեն որոշ ժամանակ անց զգում է Դումանի անհրաժեշտությունը եւ նրան արժանի փոխարինող չգտնելու պատճառով ստիված հետ է կանչում Սալմաստի շրջանում մեծ կապեր եւ անժխտելի հեղինակություն ունեցող Սարայ Բողասքյասանի հերոսին։ Խանասորի կրվի մասնակից Սարգիս Սարոխանյանի հուշերից բարձվում է, որ դումանն իր հեռանալու կապակցությամբ կոմիտեի ընկերների ներկայացրած առաջարկությունն ընդունել է միայն հետևյալ պայմանով։ Ես, ասել է դումանը, ձեզ տալիս եմ 8 օր ժամանակ, որ բոլոր պատրաստությունները տեսնեք, պակասները լրացնենք ու անցնենք գործի։ Ես էլ իբրև հասարակ զինվոր, եթե կուզեք, կմասնակցեմ արշավանքին։ Իսկ եթե մինչև 8 օր դուք չկարողանաք գործը գլուխ բերել, այն ժամանակ բոլորդ պիտի հետ քաշվեք եւ գործը մենակ ինձ թողնեք։ Չկարողանալով գլուխ հանել արշավախմբի կազմակերպման հետ կապված մեծածավալ աշխատանքների կարգավորումից չանցած 8 օր արվութականները ճարահատյալ հաշտվում են դումանի հետ։ Գուցե թե հարկ չլիներ մանրամասնորեն անդրադառնալ այս ամենին, սակայն բերված փաստերը ակնհայտորեն հավաստում են, թե որքան դժվարությունների գնով դումանը կարողացավ գլուխ բերել իր մտահղացած արշավանքը, որն արժանիորեն իր փառավոր տեղը գրավեց հայ ազատագրական պայքարի ամենահիշարժան եւ հերոսական ձեռնարկումների շարքում։ պատշաճ խոսքերով դրվատելով դումանի գործադրած ջանքերն ու հոգեկան ապրումները արշավանքն նախաձեռնելու եւ կազմակերպելու գործում Արամայիսը նշում է որպեսի հրճվանքով երնա դիշերներն ընթառաչում հերու տեղերից փոխադրվող զենքերի բեռներին ինչպիսի հաջությամբ էր գգվում յուրաքանչյուր օր ստացած հրացանի փողին այդ պատրաստությունները տեսնելու օրերին հարկավոր էր մի նայել Նիկոլին նա ավելի էր մեծացել, ավելի վեհացել։ Արշավանքի կազմակերպման ընթացքում դումանի կողմնակիցները նույնպես անգործության չէին մատնվել։ Նրանք ոգեշնչված արշավանքը կենսագործելու վճռականությամբ առաջարկում են եւ հավաստում հետեւյալը. Մենք պահանջում ենք անպաճար հարգել մայրաքաղաքի, այսինքն Թիֆլիսի, անկերական որոշումը առանց այլևս դանդաղեցնել։ Մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում մեր ուժերով իրագործելու այն եւ դումանին հայտարարում ենք հրամանատար։ Ով ցանկանում է թող միանա մեզ եւ առանց ուշանալու արշավենք խանասոր, որը որպես բողոք հայտարարություն դարածվում է զինվորների շրջանում։ Նույն օրը երեկոյան արշավախմբի կազմակերպման կողմնակիցները հավաքվելով իրենց ընկերներից մեկի տանը դումանին հրճակում են հրամանատար։ Երբեք գրում է Օհանջանյանը։ Չեմ մոռանա այդ հիշատակելի երեկոն։ Մեր ողջորությունը այնքան անկեղծ էր եւ կրվելու դրամատրությունը այնքան բարձր ու անսուս, որ օվացիաներ եւ ցույցեր սարքեցինք ի պատիվ մեր նորընտիր հրամանատար Տումանի բարձրացնելով նրան մեր ձերքերի վրա։ Իզուրեր հրամանատարի ընդրության կապակցությամբ նրանց ողջորությունը։ Հետևյալ օրը հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հանրարարությամբ Սալմաստ ժամանած Հարություն Շահլիկյանը անսպասելիորեն Վարդանին, որը մինչ այդ համամիտ չէր արշավանքի կազմակերպմանը եւ ոչ մի նպաստ չէր բերել նախապատրաստական աշխատանքներին, հրճակում է արշավախմբի հրամանատար։ Իսկ հրամանատարի հիմնական հավակնորդ Տումանը հրամանատարության բարձունքից հայտնվում է իր գործադրած ջանքերին ու կոչմանը չհամապատասխանող հիսնապետի համեստ պաշտոնում։ Վարդանին Արշավախմբի հրամանատար ընտրվելուն մեծապես նպաստել է նաև այդ մարտական ձեռնակի նկատմամբ նրա դրսևորած վերաբերմունքը։ Ճիշտ է, նա սկզբունքորեն դեմ է եղել արշավանքի կենսագործմանը, բայց այնքան էլ բուրըն կերպով չի մասնակցել անհաշտ կողմերի միջև ամիսներ շարունակ ընթացող պայքարին։ Նա ավելի շատ չեզոք դիրք է գրավել։ Ինչպես արդեն նշվել է, պայքարը հիմնականում ծավալվել է Նիկոլ Դումանի եւ Հովսեփ Արգուտյանի միջև, եւ նրանք են համարվել արշավանքի հրամանատար ընտրվելու գլխավոր տեխնացուները։ Երբ Շահրիկյանը գալիս է Սալմաստ, Արգուտյանը եւ Սաթենիկ Մադինյանը, որոնք արդեն հեռացել էին ռազմակայանից, հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացի պահանջով հետ են վերադառնում եւ հայդուկների շրջանում խաղաղեցված կրքերը դարձյալ բորբոքվում են որպեսի խուսափեն եւ տեղիք չտան ավելորդ հակամարտությունների ու ճշնամանքի։ Արշավանքի մասնակիցները որոշում են հրամանատար ընտրել ոչ թե հակամարտող կողմերի պարագլուխներին, այլ չեսոք մարդու։ Եվ նրանց ընտրությունը կանգ է առնում հենց Վարդանի վրա։ Իհարկե ոչ առանց Շահրիկյանի եւ Արփոթյանի ու նրա կողմնակիցների գործուն մասնակցության։ Արփոթյանը, որ դարշավանքի ձեռնարկման ամենակրքոտ հակառակորդն էր, ընտրվում է հրամանատարի օկտական, իսկ դումանը հիսնապետ։ Արշավախումբը բաղկացած էր 200-յակից եւ հետյալ խմբից։ Ընտրվում է արշավանքը ղեկավարող զինվորական խորհուրդ, որի անդամներն էին հրամանատարը, նրա օկնականը, հարյուրակների հրամանատարներն ու նրանց օկնականները եւ հիսնապետները։